บุ๊กทู แปดสิบเจ็ด осемдесет и седем 87 อดีตการของกริยาช่วย Минало време на модалните глаголи Едно Минало време на модалните глаголи едно. เราต้องรดน้ำดอกไม้ Ние трябваше да полеем цветята. Ние трябваше да полеем цветята. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ние трябваше да разтребим жилището. Ние трябваше да разтребвим жилището. เราต้องล้างจาน Ние трябваше да измием съдовете. Ние трябваше да измием съдовете. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Трябваше ли да платите сметката? Трябваше ли да платите сметката? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Трябваше ли да платите вход? Трябваше ли да платите вход? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Трябваше ли да платите глоба? Трябваше ли да платите глоба? ใครต้องการลาจากกัน Кой трябваше да се сбогува? Кой трябваше да се спогуба? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Кой трябваше да си тръгне рано за вкъщи? Кой трябваше да се тръгне рано за вкъщи? ใครต้องนั่งรถไฟ Кой трябваше да вземе влака? Кой трябваше да вземе влака? เราไม่อยากอยู่นาน Ние не искахме да останем дълго. Ние не искахме да останем дълго. เราไม่อยากดื่มอะไร Ние не искахме да пием нищо. Ние не искахме да пием нищо. เราไม่อยากรบกวนคุณ Ние не искахме да пречим. Ние не искахме да пречим. ตอนนั้น ดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Тъкмо исках да се обадя по телефона. Тъкмо исках да се обадя по телефон. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Аз исках да поръчам такси. Аз исках да поръчвам такси. ที่จริง ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Аз всъщност исках да си отида вкъщи. Аз всъщност исках да си отида вкъщи. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Аз си мислех, че искаш да се обадиш на жена си. Аз си мислих, че искаш да се обадиш на жена си. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Аз си мислех, че искаш да се обадиш на информация. Аз си мислих, че искаш да се обадиш на информация. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Аз си мислех, че искаш да поръчаш пица. Аз си мислих, че искаш да поръчам пица.